Ati narik lanang mesti ngene. Sak safari ku sing disemoni kok arek lanang to. Lah kok arek wedok-wedok enggak? Arek wedok-wedok iya. Entenono dilungkas tak buntelno. dadi narek wedok waduh nek sasaran aku rek dari narek wedok wedok kok sing nom nom tok sing kena sindir lah wong tua kok enggak wong tua iya dilungkas tak gekno sing rodok nyemek nyemek iki gak nota lutang apa aku lak mempelajari ilmu hewan <laughs> wah diwandani bebebebek kok iki dadi opo ri wong potonganmu kaya unta <laughs> nanti bani kon kaya pulpen petean akon <laughs> kaya kucing karo buntuti oh. nyondro wong gak gelem ngoco kupinge lah kon iki gak potonganmu lho kon iki ganteng ndang potonganmu yo jelok lah potonganmu kaya kucing karo buntuti kok kon niku ngene lho grand aku wingi ngene tiba. Wah, <laughs> omong kamu srekalan ngene. Apa sih? Aku iki mempelajari ilmu hewan iki. Aku ah, lek jange ngelamar nang iki ta. Ngelamar arek ewak ginten ta. Ora apa. Kan ngelamar. Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan. Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri. <laughs> Kon iki lho. Lho, wong masak kena semono. Alah, kena semene ta. Lho, wong nasab nasib. Kuwi gak mesti. Eh, bapak ni bodoh anak e pinter ya akeh. Kayak tangga biru. Apa? Bapak tadi mandor lah anak yang nguli. Ayo <laughs> eh, tambah sempen. Lah meneh-meneh lah tadi mandor ah. Tadi kono iki nyocok nang mbek nggowo buku iki nyocok nek jane nyambut gawe ngene apa? Menteri kehewanan. Menteri perkewanan. Iya. Oh, Tony Wiris gak cocok iki. Lho kok gak cocok ya? Wis gak cocok mesti kira. Masih cocok ya gak cocok. Kan cocok mbek kambingmu kita. Oh iya kambing putih ya. Kambing putih, celana putih, sepatu putih. Kang hmm. kata iki di <laughs> Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik. Masalah. Lho iya, ana mental iku kuat ngono mesti mempelajari apa elak tercapai. Waduh rambut e dipiyak. <laughs> Rambut saya di dipiyak. Iya tapi peple. <laughs> Iki cewek biyen. Rambut dipiyak. Lho, lho kok jelangka ya iki? Rambut. Kok jelantar iki? Jelantar, wong stand kok jelantar. Kamu nanti apa lagi? Iya, dari ilmu hewan. Kau oh, ini ngerti sih ilmu hewan ini? Lo ngerti. Temenan tak kau Ngerti. Terus sih jumlahnya kewan hewan ini sih? Oh, akeh kan? Temenan tak kau ini lo? Iya, roh. Si, pedus itu aja pedus sih. Telung bulu lima. Kenapa nih? Telung Ini pedus telung Iya. Sapi? Nek sapi, hanya ini songo. Ini ah, kau ini banding kan dulu satu. Kau ini apa sih? Kau malah nanggungnya ramalan kau ini. Nah, siapa sih jumlah? Loh, kewan sak dunia itu lho. Enggak ngono, tapi lak takon kewan-kewan itu ya dibagi berapa bagian. Oh, itu dah. Petang macam, ciri khas dewe-dewe. Oh, ciri khas dewe-dewe. Iya, kewan niku ono sing kewan iberang, iberang. berangkangan, hmm. terus kewan gremetan, gremetan. Heeh, mm -mm. kewan sing gremetan. Yo ono keran. Nah, nek kewan sing iberang iki. Iberang niku koyo dalil lak miber ta. Oh iya. Gagak. Hmm, iya iya. kapal terbang. Iya, tunggal helikopter iki. Wah, kon ibran nang kapal terbang kon. Kene iki golek iku angel keran. Kok situ loro ngono keran. Lah sing brangkangan? Brangkangan iku akeh sapi, brangkang, kebu oh, brangkang. Iya ya. Anakmu citas mudun lemah iku. <laughs> Iku yo brangkang. Wah, wong aku cicit apa nang anakku iki kon iku. Kon takon tok ae, sing gremetan kan. Apa? Akeh. Apa? Kelapang iku gremet. Iya, keluwing. kacing yang bermet. apa Sapa mana? Terus tanganmu itu sok-sok yang bermet. Ah, apa tanganku gerembet ini? Ah, lah, aku ngelok wingan aneh, anak cim-ciman sawung galing. Apa, Tret? Wah, lah, anak rupanya cuman gerembetin. Oh, tapi aku lak nyilih korek. Ah. Itu mau anak rupanya bawa korekan. Masuk kena semono wong e nyumet lampu tak sih korek Waduh, Aduh, kan. Wis perkara kewan-kewan ngono tak kono aku ae. Ngerti kabeh. Lho omongnya aku ngerti. Duh, semut iku padha menungso iso ngomong semut. Wari omonganmu kok semut iso ngomong ya apa? Iya, kok kandhani. Ya apa iki? Ya ora gak krungu ah. Gak, dadane iso ngomong. Iya, apa? Mangane semut iku nek mlaku mesti bentukan sirah itu. Iku takon. Iya. Takon iki mesti ngene. Ya apa? Piro regane bahan bakar ini? <laughs> Oh, kan iki sampe semut ro regane bahan bakar kon iku ri kon ah, Takon iki sing kena takaran. Sing saiki aku takon ya. Iya, iya. Saiki kewan nopo sing dibutuhno masyarakat? Oh. dibutuhno ambek Bapak dokter. Ayo. Ini dia ya, kewan sing dibutuhno masyarakat itu. Iya. Tawon. Lah kok iso tawon? Lah iya, sebab tawon kan mengeluarkan madu. Oh, dadi lanane tawon iki ana entupe kan. Oh, Ngono. Dadi ana entupe mesti ana madune. Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe ana ana madune. Temen ta, Pak? Iya. <laughs> Kok amat ya. Ati nang entupe ana madune ya. Ana entupe ana madune. Lah kene apa? kalau jengking yang nuntupi kok gak ada ah. ayo ayo ayo lantup juga kalau jengking dah iya lantup juga kalau nuntup dah anak ini kalau jengking kok ada nuntupi kok gak ada iya sebab kalau jengking duwe sopit Oh, sopit ya. Sopit juga. <laughs> Iya iya iya. Eh, tadi sopit. Sopit. Mm. Lah kena apa? Peting iku ana supite karo <laughs> Ayo, Sopit ya. Heeh. Bingung <laughs> Anane kepiting ku ana supite gak ana madune. Iya, sebab kepiting ngono ana supite gegere ombo. Kan gegere iku ana lemine. Oh, dadi lemi. Dadi peting iku gegere ombo ana lemine. Iya. Wis aja aku takon dadi asimu enggak enggak. Lah pamanmu gegere ombo kok gak ana lemine. Saya <laughs> enak nang paman-paman. Paman berarti iya tak jawab. Hmm. Anane pamanku gegere ombo gak ana lemine. Iya. Lemine wis entek. <laughs> Oh, lemine wis entek. Iya. Lah kan apa lemine kok entek? Tadi sedat bebekmu. <laughs> Kon mari mendal. Kon mari nang paman-paman. <laughs> Kon mari mendalang aku kon niku. Lah kon iku liyane ngono lho. Ayo, saiki aku takon kewan apa sing sogi dhewe. Kecot. Lho kok iso kewan begat sogi? Iya, lair procet digawane om ambek makne. Iya. Mangane begat itu nek mlaku mesti omahe digawa. bekecet cilik mlaku omahe digowo. Hmm. Lah apa sebabe bekecet cilik mlaku omahe kok digowo? Lah saiki tak jawab isih ya. Iya, aja ati takon niku. Apa? Kon mesti tumun kadang-kadang bekecet iku kok omahe sowo akeh. Bekecet gano. Lah apa? Nah iki nek sami ana omahe tok kan bekecet. Iya, nanti. Iku bekecet iku budal transmigrasi. Lah nang jengkol iku. Oh bekecet kok migrasi kon iki. Lah saiki takon sing Ya iku mang bekas digawa. Apa sebabe kok omah digawa? Nah, anane gak digawa iku dikon kontrake. <laughs> Apa aku kontrak omah bekas. Kok kon niku? Nek mlaku nek mlaku. Danane digawa omah iku lek wis jambe iku konang iku lho, Bra. Ala toto. Nah, konang gawa obor iku apa? Wedi. Oh, lah diketok konang gawa obor wedi. Heeh. Apa sebabe konang kok gawa obor? Wedi kala mandi kala mandingan masang jaring. <laughs> Lah apa sebabe kalau mandingan masang jaring? Lah iku ana gantung miber-miber iku, nandak-nandak. Apa sebabnya gantung iku nandak-nandak? Lah krungu ana kodok tabuan. Tu tu tu tu. Lah apa sebabnya kodok saya kada Lah anak percil mantu iku. Mantu oleh sapa? Oleh anak amun. Apa oh, oleh anak amun? Ponakan, ponakan. Aku pengen mesti ilir kan ini. Loh, cari? Loh, Jus? Iya, kok sampean lho kene? Iya. Oh, kumat dengkulmu anjil aku. Ya kok ngerti. Iya pancene kumat kok. Loh, wong wingi ku nduk prapatan arek Cak Suprani. Yo wingi ku lambe luru kembang goreng. Pingirane ya ngono. Iya. Dikrobong arek cili-cili. Adane tak anu Cak Sapari melok kumi dibedes. Ha soalé jan ngene iki. Bola aku tak bola syukuran. Mbok yang golek nyambut gawe liyo. Apa iki aku hitung pona aku sak yo mbela aku sih kok suka sing dibela. Lah ngono ne sik kedhen kuwi teh kok pancet coklat ta. <coughs> Arep kula tak. Arep pusat hari tak kon gebek kreweng ta. Dengkulmu gak tau dikejek traktor. Caca, sampean saiki nduk, ndi nyambut gawe apa? Gak ireng, gak ireng iki nyelang kulit. Oh. <laughs> <laughs> kuning kuning apa ngarep kayak kulup ngono ah. kuning kuning kuning oh untune untune kuning untungmu kuning untung oh, oh nggak patik ini nggak patik patik masih koyo Mariam mulanya sabari iya aku ingin tumon sampean nanti anu tamelok proses mobil itu ta aku ta iya Lho lha opo? Kadang-kadang aku ya melok kursus mobil. Tapi jangan kok bagai nyorong. Lho iku anu duduk kursus mobil. Ah. Oh, eh iku gak kursus iku mersil goblok. Oh dan udan iku golek. Duwe pen iku. Masa ala cah ojo lara di sampean yo. Gak tau lara. Di sampean wingi lho. Iya. Lha iku dung kloso. Niku kok ana ta sampean. Niku kumat gendeng. <laughs> kan kita mau nang bojo-bojo bener utane lho utane lho utane gak kloso iku mono eh. oh, payung muto iku mau ah. payung muto katone kaya kloso eh heeh lha sampean apa sih kancet anu iya sih pancet gendeng <laughs> oh lah gendengnya kan agak biaya gak suka iya aku rana cek wingi wingi ku dasak mangan palang <laughs> kan delak aku kaya manuk jambul Syukuran ini kena ngilang kancan di tas kita tok. Hmm. Amarang tok kadal doyan. Ini lho keren ya, ambek iki ambek kon aku ya. Nggo nono embung iki tak muli dhisik. Alah tok embung iki kok niku datang ngilokno kancamu kon tek ngambek kurang dolan. Nek aku sedih ngene lho. Hmm. Awak dhewe aku lak sik pancet ta. Iku hmm. lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho. Oh iya, aja dilang no iku kesenian Jawa iku. Tapi aku tau duruk sak pari. Naluri kuno iku. Duruk iso ta? Iya pariane ijo ijo molo molo. Oh. Andre wak mono. <laughs> Iya. ijo kok lak keterangin oh. mulu-mulu. Eh nek andre ngono gak apa-apa walking lho. Oke nih kata, ijo-ijo, mulu-mulu, underrock nih <laughs> Ya kok ya, aku belajar nang ngedung ya Cak. Ngedung Cak Cili. mati kesenian Jawa iku Cak Oh ya ya ya ya ya. Ya ya biasa lah iso kan ngedung-ngedung Oh ya ya ya. Masuk kalang <laughs> petikku kan. Petik wis ngedung. Petikku wedok nek kepetik jagung ngedung. <laughs> Masih kalau dijagoin tekan demak. Eh, cari kan ulangan lagi. ya, ayo jadi ya, hitung ya. Iki bekake sapa sih rek? Eh, iki lho apa sih awake kuruh kaos sing gede kan gak bisa ayak kan gak bisa ayak loh sapari ambek cokran wih jelas sendino kan nek muru ibu joku kan tak kocak tak kocak nang pasar sih iya kocak lauk-lauk di kongan berdek bojomu wis ngomong mar iya nek gak aku sing muru gak iso gak iso kepingin kesenian jawa kebiyan iku antoku iki antoku antol kok apa sih antu antung Asal bisa muru ini kalau si muru Dadi nek gak arek loro iki gak agak. Ah, gak cocok, gak cocok. Wis terang-terangan. Wis jalanmu jalan gak bener kan. Hmm. Kok jalan gak bener? Mulan aku mangan mang kok seret tenan mergo sego jagung gak cocok. Dis, dis, dis. Tapi ku gak enak aku. Bojomu. Bojoku untune tak seletno jare. Ya apa iki klambi kene gak serangan ae gak ngono. Temen yang tadi bojomu. Enggak bojoku. Kok ndelek bojo liyane ya. Are-are iki wis-wis ton terang-terangan ya. Wis wis ton jaya pom nyengkreh. Mulia. Ya apa? Mulia. Saya nyengkir ambek aku hmm. kan sih. Nonton nang kembang kuning ta. Hah? Nonton nang kembang kuning. Ala apa? Kadekno, kadekno eh? celono niku ta. Eh, saya kono nyekel lho ben ngono. Nek kupang gak ono tampar elek-elek. Gaya apa? Ilat ku tak. Iya, bener diri ya nang. Eh, mulai. Eh, mulai gak sih. Ya, ngamuk kan. ya gak gak tuman. Mulia-mulia bojomu gunung-gunungane wis anjlok. <laughs> lah lah tak inang usah muring-muring ngomong ah kae sak ah. gongan tok e kok omonganmu gak murang-muring kok jarane bojo pengasane ngendang rendeng kaya ngene iki alah ngomong-ngomongan tok ae ngomong-ngomongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon iki alah alah tapi gak re sak sabari mangat sing gremet sarang lha iku apa wis eh, nek nek sus kon ayo ayo ayo wis ayo terang-terangan ri nek kon ambek sokan bojoku sing tak pegat nek kon lelesi yo oh. jagatmu kok kedek kon. Sapa kon kepengin tak balekno nang gaman kandengan aku. Kon sampai di sini. Kon iki dadi apa kon? Balekno kan. Eh, nyengkir. Eh, Kris, nyengkir. Ya, yes, gak apa Masih gak apa-apa nyengkir, nyengkir bojoku. Awak ibu ngkring, awak ibu ngkring. Oh, apa? Ngkring dhewe. Kayak kelocok tawa. Bojo nyengkir. Arek-arek nyengkir. Cacak dikubung ngaler. <laughs> suwe-suwe tak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring suwe-suwe awakku dah tak mimpes. Lah ya pole gak sumpah wingi ku panes jogo Budal jam 8. Sampai dino gak mulai Roro teko kulon wis kumus, kumus. Iku lo teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel, cerewet. Iya. Aku wingi kate traut. Iya. Wah kate traut itu kalau macam. Eh, be kate kebuak ngono lara-laraan kono. Lah, apa kebuak iso laraan aku. Ngawur ae kono iku. Kok iso iku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso kate traut iku lho goleki apa? Lu asale traut mandek ka. Ngeban. Aku ngewangi. bareng ngewangi monggo wak pas nek nunut aku nunut waktu nang macan Mbak, aku bingung nggak ini. Kenapa kak Adek mulai? Nah, kamu mulai apa? Dwi rompok hari Ngerti ya, Dwi rompok? Ngerti sih. <laughs> Ya, apa di bandiru? Terus mateng nih. Apa? Terus makan Takkan sego? Iya. Pangan kalau pak kule. Eh, satu tiga sisi lah gue mang bakul ibu ngawur ay. Teko-teko takon sego. Iya. Rumang sani ninggali duit ta? Terus saya ninggal duit terus aku lho. Saya ikon gentorok. Saya <laughs> gentorok. Bagusan. Iya. Ya lo uang wedok torok lho. Padahal ini kaya ganteng ganteng ngot. Lo nggak perlu sama ganteng. Kaya ini ngilu ngilu ngilu kentongan lo eh. Oh, ada agak no. Nek ngomong gak tau tepat belas kau niku. Masih iru ku gede ini kok nyesrai wali. Oh, apa aneh kok. Masa mus jadi, diapain no? Nah iya, sampai diburung no. <laughs> Nggak nyata wong tas, tas iru gede. Ingin ane, jawal-jawil. Tak takkan apa, tak takkan. Apa? Ayo, cipok cipokan anda. <laughs> Apa aneh? arek enam aja kat ngomong ngono. Kerang wis dadi ngono-ngono wan gerutak-gerutuk nang kene. Borongan kok ngawur ae. Gak ngono sae kon iki lho. Padha model gak karo-karuan kuwi. Temenan gak karo-karuan model gak iki. Biyen gak ngono. Saiki kuwi koyo ngene ya sing karepmu kon iki. Aku lho kon anggap apa? Aku lak bojomu sih. Seru. Ngerti sing jarane bojo. Bojo tembung sanepo, bojo ini bujuan. Siji balik karwo, karwo sekarang ini nyowo. Siji balik karmun, sekarang ini ngawur ae. Nyawa dhewe iki bojo. Iya. Kan ngono bojo-bojoan. Iya. Ya wis ana ngono bojo-bojoan ae. Nek kober ya dadi bojo, gak kober ya wis. Lho. Gak kok kober-koberan jadi kan Kan guru nang samu ya apa bare aku ndelok apa kon bare aku iki. Lah iya jare ngajak bojo-bojoan. Wis repot bare kon iki. Dari ngerti ya lho kan. Kon ngono ngerti lah. Apa? Lah oh? jate wong wedok nang swarga ngono tenan kok katut. Kok iso iki lho. Lah contone lek iki ya, iki tembung sak upama. lir pamane asung lir pake tumane sebisa utama ya nek aku dadi lurah celukane bo lurah kon nek dadi nek aku dadi pak carik kon celukane bu carik lah nek aku nyambut jono nek aku nyambut jono water leden celukane kon budeng <laughs> Oh kok iki tapi entah jeneng wong wedok budeng iku ah, aku metu kon rewel engko oleh Konyo muring-muring, gak leh duit tambah kono usus-usus. Kartu ya apa kartu? Ya ya apa? Oh. Kau ya terima oleh tok. Lah iya. Gak isi nak konek cekin bareng aku. Loh, entah gue pati kerintik gitu. Ngerti aku. Eh. Uh... Isi ini kemestinya sampean. Iki mulu kok gak tidak. Wis ana paribasane. Gesek ana mripate. kakak, ana kupinge. Lah, kok tok sebelah iki ngono. Ayo karo karo. Temen ga. Wis pisan iki dadi bojoku kan. Temen pisan iki dadi bojoku. Mene sok leren gak dadi bojoku. Ayo kancan biasa iki kon aku. Ngopo to no. Sampai ketemoni wong koyo ngene iku ndodono ya iku. Lho ndodono apane? Sampai kon ngoco, irung sampean iki lho sak mono. Ala ngancam irung ala. Ngono kan dina gelem ayo an. Ada no. Wis saiki nae, tata perbaiki kon. Kata kerba ae aku rumong sak iki, Pak. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis sak iki ngene oh, Kon oma kene apa kon oma kene ngene wis. Dicili ngene wis. Apa ancet mulet niku? Urat hmm. maneh jenenge. Lah yo mumet. <laughs> Oh, ada apa niku? Yo ancrak salah situ aku wis pegel bendina awakku sampe koyo ngene. Yo aku wong lanang sik yo. Oh, kon koyo wong wedok. Wong tak tunggu niku sawangan aku rai gedek karo isin. Wis ngono omah iki. Omah ngono wis. Ora oh, ning kriya wis. Ning kriya. wis. Kati oh, apa iki. Lho, lho. Lha kok kecot nggo Mas. Ngono, semono no Mas. Pak Taen. Iki lho, apa niki? Apa? Sepatu kari CC. Oh, ya puramu. Gara sial kekira nang. Aku tak ning kene kene. Wis aku tak metu, aku gak pamitan lho ya. Lho, lho, lho, lho, lho. Nyangke ngapa iku? Oh, kok kertas sok iku. Bojone lagi ngono gak kapok, jane aku wis abot. Tapi opo bendino manasno ati. Eh, enak urip ijen. Thank you. nae niat becak ta niat turu lho. Mosok sedina turu tok yo gak narik-narik. Ket mau kowe becak ket mau gak sing nyang belas sing mang. Sampo deret-deret ngetan kono apa? Ah, pengen abote ra becake kok. Lho gak ngono dipancal ngetan rono lho. Siapa kak ngono wong becake tambah men tambah. Sing tambah iku lho. Apa? Masalah lho. <laughs> Mbah. Pak aku nglakono becak iki sesuk tambah nemen awakku tambah gepeng. Lang becak ngidung ae, ana penumpang gak eru. Nah, kata orang ngerti ya apa gak lek cuwe. Sering sih menang itu. Eling. Siapa sih? Zaman pian nih kok. Garingan ya? Iya garingannya di mbet tabuan <laughs> ini. Jadi apa sih paman ini? ya apa monggo? Parian ya. Taro tar taro diru diru. Ya Ya apa? Entah apa nggak cocok. Ya apa? Nggak dikernet Iya, saya apa sih? Ya hmm. apa deh kaitannya mereka? <laughs> Iya lah, tak mulai timangane sepi gimang ya apa beca-beca ya suruh ngetrek belas eh tak hidungi benar nak memoro <laughs> monggo mulai <laughs> tak hidungi ya eh? nang dong dong mm, mendeng nang Kula ana sing pecel liwat utango ya, mek luwe ta wetenge. Enggak hmm, ana maneh. Wong pingin njeng ada umum kae ngene. Iya apa sih? Cici aja apa sih? Cici. Eh. Wong api-api kayu ne pete wong tiopong kano eh, atune. Uh, Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet maneh nduk gangkang ngono kowe. <laughs> Kowe ngono jare wong beca aku. Saiki beca kon ilang maneh sumpek aku lho mesti kon ngono. <laughs> Gak mentol aku. <laughs> Si enak suarane, mesti suara lempitan iki kok aneh. Mulane kalane sepi, Kalani rame, sebab ayo bodoh iku langsung bareng aku ya iso lek ngedung ngono ae masa apa elek kalale wong suaramu wis wong suarane dicemetno karo suara Suron pitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho. Kalau kalau penumpang. Kalau kalau kalau penumpang lho. Oh, endi? Kalau penumpang. Lho endi? Oh, wong wong usung-usung. <laughs> Oh, oh usung-usung lho, Pak. Masya Allah penumpang ngono lho. <laughs> Eh, iki lho. Eh, iki lho. Lek apa sing narik aku apa penuh arek wedok iki? Wedok aku yang melu. <laughs> Engko kena mancal munggah titik semaput glondong arek wedok iku. Kalau takono Anggih mlampane. Ya semlaku wae. Yo meneng apa aku menawani penumpang. Temu ndi jane? Lah. Nggih. Mriki lho. Jalani tongkol ikan tongkol kantong kol eh, kuwi. Mbok semana mberikan banding napa? <laughs> Wong ikan ikan ini nopo ikan ikanan nopo tenan tenan ikanan kok pun dijalan ikan ikan eh, tongkol nopo tenan tenan. Lihat apa sih daerah lelar nih kalau ikan tongkol? Oh perak nih gua. Daerah itu kuat tanaman. Gak ros ya. Rono ya golek hmm. sepatu sing pernah ya apa telumpah ngene. Lah iku digemancal merucut iki. Enggak lo iki pancen tak gapi to lo. <laughs> Eh, piro piro? Nek gak gelem aku sing ngono lho. Oh, kungku ngatek ae. Sawangane kok gak pantes ya. <laughs> Pinten sing mriko? Oh, mriko larang ning sak juta. <laughs> Ya napa? Sak juta. Sak juta. Nggih. Sampeyan kok palu dhisik. Ayo tempat sing jahati ya. Tempat jahat tempat. Penumpang apa iki jahati iki? <laughs> Tawan ono sing bener iki biasa. Ya ayu iki wong. Menang napa? Ah, lu niki lho kartolane lho sing marani. <laughs> Sak temene pinten ya anu? Siapa? Biasa. Pinten. Pinten biasa. Lah, kate ngomong kok delok sandal ae. <laughs> Ketok sik dipitah iki ya wis mbleru kabeh kok. Pun 1000 mawon ning iki mriki ning. Lah kok biasae, kula niku biasan Pak Becak ndek mriki. Pinten pinten? 50. Lho lho lho. <laughs> Numpak becak 50 kok mau aku po. Numpak becak nyange ngenyek. Loh, eh, menyang sakit dadak terus mlaku nggelendek lho, apa? Wis numpak pisan. Ben kapok. Oh, anyen arek lalak tung golek-golek. Iya, menyang arek golek-golek ada apa-apa kok. Lah iki lho, lah iki. Iki lanang iki nek kuwi iki. Iya, iya lanang. Kepuru-puru lho, lanang iki lho. Lanang tek muri. Kaos e. Kaos <laughs> e. Liru kabeh kowe. Wong safari gak nonton nduk kene ora riyae. Safari ngene anak nonton nduk kono. Halo, Pak. Nganggur sik becake. Nggih. Sampeyan pratek dia. ngomong kan lu. Sampeyan takon sinten pun ya? Eh, kira ini melakukan laku. Eh, uh, melakukan laku tanpa oh, becak. Lu gak ngono, lu pak becak tapi terno. Mereka itu kebetulan cacaknya. <laughs> Ri, kau numpel lagi, kau nonton apa kau ri? Iki, tanda samen. Enggak. Mari kau nyanyi itu. Iki asal asal cerdik kok ngelirik aja. Ah, <laughs> eh, iki gak ngelirik, ini kau pabrik kok. goblok. <laughs> Isalah kaitan yang gilingnya miring ada. Kalau kok iso jare ngilinge miring lho ya apa. Keputran tunjungan pinten? Anu di dicater apa? Wis tah kateran jan jaman. Ya eh, sate wis digawe ijiran pancalan mau ya no. Sak pancalan jaket CC. Tapi delok pancalane ge. Nek pancalane rada rusak ya aku ongkose gede ya gelem. Bu mau jaman tukang becak pancalan niku ngoten nggih nurut mau. Pun 3000 ya. Pira? 3000. Wah wis Saya karo garet-garet ngene. Mun kate garet. Lho ana ku sing digaret. Napa? Laran pasar yo. Mboten mbek garet sepeda motor. Kak, wis wong tok ae. Pinten? Tapi tak kandhani ya. Nggih. Becake mlakune sok banter-banter, santai. Oh santai iya. 3000. 3000 wis dadi wis. Wis kok wis kegelek wong ngene gak gak iso mbayar paling mungkin terus melayu paling. Ngene. Ya apa? Ajo, mboten ngene. Mboten Muhammad. Tau ndak sewu gak gelem. Gak gelem mah. Lah kene aku kemeng niate bejo. Kan Pak panjane apus-apus tok om.. Ketoro, nyalone ku lho nang tretes. Nang tretes. Sasa, nang tretes mana aku gak bengum yo. Iya. Iku mang dagelan. <laughs> Oh, dagelan. Sak mot. Mot doae gendeng. paling-paling modern wis matur nuwun. Wong iku menawar iku. Eh mas, saking kacamata ireng ya. Pak koyo ronde sih wani. <laughs> ronde tapi gak keramat. <laughs> Wah, benar iku. Eh, tadi tadi nandar ditut lho. Oh, anu ngetut nang rek wedek ku, Mang. Iya, ngetut nang rek wedek ku. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Ayo, oh, becak kok macam-macam. Tak numpak becak kok patek. Hmm. Napa ase? Ambil Pak Becak, tolongane. Ya mesti kula mlaku kajeng ilang napa ya. Lah ilang apa sampeyan nyemoni? Ya sing nyemoni sinten? <laughs> Wong kene nyang becak 3000. Kok perlu wae lho ambekan kono ambek kene ora wong becak nyaut becak. Cek landhep becak strume. Kuwi lho ngene, wong wedok kupinge tengen men. <laughs> Ya saya utam pun iki. Kula. Iya. Sing teng jalan kantong kol. Nggih. Kantong kol. Sing golek kok gam iku tok. <laughs> Mboten ngoten iki kan dorong entah napa. Soale <laughs> jujukan pulang ya mriku kok. Gampang ya rek. <laughs> Lan apa sih sampean sawangane kok guyang-guyu? Mosok, Dik. Mboten tahu petuk kepetuk sepisan mosok kadenge merengut mawon. Oh nggih. Jenen sae ne. Nggih. Kepangaten. Nggih, sinen. Kula. Nggih. Tini. Oh nggih. Amar sinten nggih? Kula ta. Nggih. niku niku lho niku sinten arek niku lho mboten kula menawar oh nggih tak nggih sampun niku Tak ngerti malah ya napa sih? Mboten ngoten. Sampeyan niki nate mantuk kan niku mlaku-mlaku. Mboten teng kanca kula. Pun mriku kok. Teng pundi? Teng kunjungan mawon. Oh, mboten ta? Nggih. Jane kula wau ket wau pun ngertos sasarane. Nggih. Sampeyan semret tekun. Sampeyan ajeng nyasar mriki ta? Iya, Dok. Ada nyasar mriki ta? Kula kesasar sing metuki sampean. Sampeyan sampeyan tuku nem. Oh, niku. Lho, lho, lho. Apa ate sembuar wonten dik mriki? Nggih, pun tuku yo sapa? Monggo tak mriki. Lan apa? Delok wong tuku. Kok sampean niku? Alah, sakano be'e ta. Lho, iya ta. Pencep-pencep napa opo Wis ta, sampean nek delok sandali kurang apik, Dik. Nggih. Tuku sandal sing duwe sitok tapi sing ngarang. Pinten? Roli kurewu. Pinten bahasa? Lu lu lu sepatu anak sing tegang pitung puluh lima dek. Sampai kuat nggak bahasa? Lu lu lu gak kuat ya wingi itu sing tak rombeng nontak e apa apa kayak gitu. <laughs> Sing di kok no, rombengan. Itu kau nyer gak isai. E. Sama nak kandang. Iya. Bisa yuk melaku beradu pernah. Nggak tentang. Iya wis. Beres nih. Apa perlu sama belanja tak nanti? Alah, kau tuh mon. Enggak nih, takon Nggih. Utawa lu gak ngono, ditakoni juru tulis e. Wah, uangnya mana sus? Nanti dulu itu apa teman saya dibuka tak bayarin. Saya sungguh. Iya. Cari kata. Mau mm, es oh, rono es. Mau Lo. Saja, saja. Wis. Lah apa? Bajak penuh. Kok jago nongkrong? Oleh ngincem wong sirjiran becak kedegur kok. Makanya aku mau <laughs> ketepaan iki mas. Atak duk kali iki apa kali cilik Eh, wah arek wedok mau keblobok lah padha dolan diaret-aret. <laughs> Iku gendeng kok iki. Penyen arek wedok mau mbuh, penyene ya ketepaan. Ya rada lutung ya. Iya lumayan iki. Cuma ya kok iso kena kena menawar lah ngene. Dijak antuk kena apa ne? Ya enam enam enam eh. iku. Enam enam apa? Enam enam iku na amil. <laughs> Apa itu kau paling? Hmm, gua gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak koyak tak be. Banyak ini kutukan kau ya kau. Minta anda dah. Siapa Menawar. Menawar. Masya Allah. Kati yang disuwe. Loh, tau kena tau? Tahu eh. Kena bila? Kena. Enggak juga. Siapa ini? Sekali aku. Loh. Kena. Kena kena. Alah, pernah yuk. Ita. Hari aku gula petuk yo. Iya. Ayo dijak melaku-melaku ya. Iya. Ayo petuk mang. Pek menopak gelom karo. Karo Iya, mbak awak juga yang mbak awak. Iya, yuk. Ayo, cekat duwe bojo kan ditoto lan ngejak geger tok ae. Barang enak wong bujang kok. Wong oh, bujang wis keturutan sembarang Ustaz. Masih masak mangan keturutan. Pis go goreng ya goreng-goreng dhewe. Pin wak empal ya ngembal ngembal dhewe. Pin wak endok ya Mulane-mulane. <laughs> Wah, kesempatan, waktu terluang tak gunakno mlaku-mlaku. Sopo ngerti? Ya ono rezekine awak. Ah, enak. Lho, arek wedok. Sopo? disumpek-sumpek. Eh, arek iki. Bojo gak Jawa. Sing penting objek. Kuno dik objek iki. Bisnis ngono dik. Oh, apa dik? Mena iki? Kula ta? Iya. Kula. Iya. Ajenge ten Jakarta. Wah, roke telu telu. Asli Jakarta. Pak Tos kadane, Dik. Awakmu iki temen lho, aku ngomong lho. Aja sampe kon melukai atiku. Temen. Ampun semerat nek sampean iku ngomong temen. Mosok sampean iku bujuki. Lah iya, soalnya ngene sih. Wong kon iki mang ijen. Upama kon iki duwe bojomu sampe bojomu, wong duwe anak di anakmu. Sing pen ngono ya, tujuan nang sih. Kula. Iya. Mata si tiang sing irunge gue dene sak pentongan. Eh, sekarang main ngomong-ngomong. <laughs> Samae no mau nengen aturane. Wes keplak ku nengen aturane. Kamu ngono kok ndelok wong irung gedhe lho perlu lige apa? Nun. Perlu lige apa? Tamel tontonan. Lho. Kan orang aja ibe ta kowe. Tak selamat kok arek gak jadi. Lah saya kan takon deh ya. Nggih. Jenengmu simpen. <laughs> Coba jenengmu sapa, Dek? Kula ta. Iya, iya. Kula Susiati. Oh, Susiati. Nggih. Kok kenal ora aku ya? Mpun, Sapa jenenge? Paskom. Lho, ya ngomong. Oh, arek kok. Kok iki yo, apa sing ngene iki? Kok jenenge Baskom? Jenengmu ngono bajul. <laughs> Bangka. Bantal. Kok iku masalah. Napa kok mesti sila takon aku goko iki? Cinten, cinten. Bajak. Lho jenengku R Kasman. R ini kena rombengan. Lu rombengan. aku dhewe raden er ngono maksude ya rakyat basman oh ada sampe nek ngoten turunane bangsawan anu oh, dede ya biasa rakyat biasa ngono oh, anu tasik keturunan tiang bakul bakuan lho Bakul-Bakuan. ta masalah rek iki oh apa sih gak ngono lha omahmu ndi iki oh, kula ta iya mboten kula beto heeh gawon kok kenging ya ngawur ah bingung pak lho Kecamatan kan bingung. Ora kulo sagane dino. Kulo iki geger kali bojo kula. Oh, geger. Nggih. Hmm, padha aku. <laughs> Menane ngoten lho. <laughs> Wis ta padha berarti. Oh, nek ngoten kula rondo sampean dudu monggo pun nang diselesaaken kawinan. Oh, hepe, siare iki. Masalah rek. Lho, saiki nek ya. Usume adem-adem ngene gak no. Kon adem nggih. Nggih. Wah, aku ngringet. <laughs> nek kon rondo, aku dudu. ya kan? Pekoro hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok sik tekakno kene, ya. Rokok entek, Dik. Rokok entek. Kok enggak duwe ya? Emang lah kok ning gak sanggup duwe blas. Padha mawon krisis kok. Eh, padha ae. Krisis. Aku kan gak usah pakai rambut goreng. Sopak rambut kok. <laughs> Sopak mboten enten. Anu enten. Apa? Susur. <laughs> Pak susur, iki ana duit. lima hmm, ratus. Mayaten lho ngenal. rokok ya. Enggak susu ya, kayak ngaku mana ya, cukup teh, ya. Cukup rokok untuk perawatan kau Enak omong banyak rokokan dulu, ya. Benar. Iya, cukup rokok. Masakan sih yang ya Iya, iya. Pare, ini kau lihat tomboy. Mana sih lu siapa kan? Lu, lu. Waduh, mar. Masa lah. Mencam malammu. Eh, biasa sih. 6 tahun menolak gak kutu. Oh, nek. 6 tahun. Iya, 6 nih. Cukup Hongkong. Iya, lah. Cukup Hongkong. Hongkong. Gua ilaran kan. Ah ora, ya kok ayar sih. Oh iya iya. Ya apa, oh. dari apa? Iya biasa. Eling jawane cuk bujang jalan. Iya. Ya apa sih tetap dagel kan. Ini aku ya cek dagel. Mesti penuh nek Hongkong kono ya mesti cek badut ya. Hongkong kono gak ngerti kono karo tim-timan kono. Cari nek kono kono ngeting kono. Iya. Anak kira. Hah? Eh? Rapi, anak kira. Oh, sini-sini wis gak dadi sih. Orek gak pati wis. <laughs> Oh, oh, aku ngono watakku kaku kok. Iya. Ono paribasan yo. Real iki ya. Diluk kenek. Tali. dikait aku kene. nek Tapi nek pikir aku tersentuh, masuk weh ayun kok putri Cina tak oret ning kriwis katan. Iya. Oh, iya. Iya gak pernah cek-cek sing ngono. <laughs> Temen nek aku mah bojo-bojoan. Aku gak bojo bojoan. Padha karo aku yang ngono. Bojoku yang ngono. Lho oh, bojomu ya? Lho ya tak tak pegat. Oh bojomu. Untune arang. Iya iya. Dadi kebaktian ambek wong lanang iki wis temenan. Aku bojo 100%. Pokoke bojo malah bagus kok kalau ditoto. <laughs> ngopi kok arek bangsa iso to. Sepane panen se pencet ae dilangi sing mati. Teman. Ngapi. Saiki wis ana anak oleh tombo aku. Podho. Oh, iya kok. Iya. Podho kuwi ayu sik enom. Lho, sik kene. Iya rokok ae. Iya lho. Masalah. Aku kok kok iman. Sak ora iki. Iya iya iya. Lho, iki Oh, celon bojoku sing jeneng iki. Iya. Iya. Lho, kenal sik. Wedi kibas iki nututi ae. Sik pancet ta. Pringet-pringet. Kendel bojoku kendel bojoku. Ya iki jane ana usus brodol gak nek tangane wong liya iki. Bojoku tak gesek kene. Digesek digesek le, ojo masak. <laughs> Ya oprek basemen mas. Apa? Apa? Iki ngono. Hmm. Apa? Ya apa? Iki ngono wekku. Lho, Iku nang ketekmu. <laughs> Ada. Ora bosom wae. Iya. Karo lek mulane teko iki karo becocong ngono. Lho lho lho lho lho. Wis bulan ewas, bulan ewas. Lah nek pernah kepengin kenal. Bosom itu. Eh? Oh, ya apa? Oh iya. Iya. Oh iya. Iki lho. Jarene mangku kae. Kenal aku ya cocok. Kenal. <clears throat> Tuku kain mesti. Pantes sampean nek ngene. Kancaku, kancaku sing mari teko Hongkong kenal aja. Kenal aku. Iki lho. Lho. ndoen di pedes iki. Masalah apa? Kepesuk cicang. Oh, kok suara bongso, cari kau betul cita. Aduh, aku marah pelakon itu marah. Penuh minyak tanda aku. Kau eh? tak kenal no penuh. Kok iso ngenyek? Lu gak ngenyek iku luar. Iki apa? Kok lak ketarik karo rambut ya, Pak? Iya. Kok gak keriting lah. Heeh. Lu nambune apa wae kok. Tahu aja. Kena mesti tahu ro. Garo ya apa? Apa? Ngawur ae kon ngono. Iku sibutku. Lu sibut. Wah, nang sibut. Bojone biyen. Bojone bojoku iki lho, Lho ya apa sih? Lho Mas, iki bojoku iki ngono. Wah, wah, wah, ya apa iki mari dadung kepuntir gak karu-karuan iki. Gusti ini anak rebi. <laughs> Enak. Eh. Saiki wong teman-teman iki ya bojo peno iki ya bojo. Iya, iya. Wis wong peno mbek aku ya dulu. Iya, iya, iya. Jadi urusan bojoku ya tak jake muleh, bojo peno ya sak umur. Soale degeran, tak gak pegatan. Lah ora apa wong kakek aku yo durung apa-apa wong tak kongen blondet. Aku iku pedhe dalan tok ae. Iya gimana. Mang. Terus arek tak kon rokok, ngono ae. Nek ngono iki padha muleh ya. Ayo ayo ayo.